ashaba radijallahu anhum, tabina, učenjaka i svih onih koji se povode za njima u dobru hajru i bereketu. I stigli smo do jednog jako važnog dijela koji je bio sastavni dio njihovog života. A to je jako su vodili, vodili računa i stalno se preslušavali, kritikovali i korigovali da li kod sebe imaju osobina munafika i da li se kod njih nalaze osobine vjernika. na ima čemu se radi? Uzvišen je Allah Đelešanu je objavio knjigu. Tako li nije? I prvi ajet od posle Fatihe u suri Bekare govori o tome kako je Kur'an knjiga u koju nema sumnje. Dalik el kitab la rajbe fi. Je li tako ili nije? Zatim je Allah Đelešanu nakon toga podijelio ljude u tri skupine nema četvrti na ovom svijetu, a neće biti ni na ahiretu. I u prvih pet ajeta opisao je vjernike. Zalikel kitab, la rajbe fihi, hudan li lutaki. To je knjiga, Kur'an, u nju nema nikakve sumnje. Ona je uputa bogobojaznim, vjernicima. Zatim je opisao ko su vjernici, oni koji vjeruju, koji rade, tako, tako, tako, tako, To su oni koji su uspjeli. Nakon toga je u dva ajeta opisao nevjernike. Rekao, opominju ih, ne opominju, oni neće vjerovati. Zašto ja, rabbi? Hatem Allahu ala kulubi. Mu ala sami. Mu ala absarihim kišava. Allah je njihova srca zapečatio. Zapečatio sluh, pa ne mogu, čuju istinu, ali ne mogu, jednostavno ne dopire do srca. Uši čuju, ali srce ne čuju i na njihovim očima je koprena. I šta god da se dogodi, bude potres sluši, sruši cijeli jedan ili tsunami koji sruši pola kontinenta, što bi rekao, njima to nije koprena. Oni u tome vide jačinu sile, ne vide jačinu Allah subhanahu wa ta'ala. Oni vide silu prirode, nešto ovako, onako, ali Allahovu opomenu nema. I na kraju Lešanu kaže, njih čeka bolna velika patnja i završena priča o nevjernicima. A onda nakon toga u 13. ta govori o munaficima. A ko su munafici? Allah Đelešanu u tim ajetima i u brojnim drugim proskuranima nije imenovao i rekao taj čovjek je mu'min, taj čovjek je kafir, taj čovjek je munafik, ne znam ne, nego je svakog dao osobine, vagu mjerilo. Allah u Kur'anu nije spominjao imena. Je li tako? Ni vjernika, ni nevjernika, ni munafika po imence. Nego je postavio osobine i vagu. Vjernik je ovakav, ovakav, ovakav. Ima li te ili te ne ima? Nevjernik je takav, takav, takav. Jesi li tu ili nisi? Obično je vjernik, nevjernik jasno čovjek kad u sebi kaže razvrančuje, vjeru, ne vjerujem i završena priča, gotovo, ne vjeruje više i gotovo. Ili kaže, ja vjerujem i tako. Ali ima ta skupina koja je treća, problematična, munafici, koji u dušama i srcima ne vjeruju, a nekim svojim riječima i postupcima pokazuju da vjeruju. I sad te osobine, munafičke osobine su pokazane, vjerničke osobine su pokazane. Ashabi su znali da nemaju veze s nevjernicima, završena priča, oni su prihvatili iman i Međutim, munafici, zbog tih osobina, jako su se čuvali i trudili da ne dođe neka od tih osobina kod čovjeka, odnosno kod njih. I zbog toga kada je Hasan al-Basri govorio na tu temu, on kaže Munafikluka se boji samo vjernik, a ne boji ga se munafik. Znači ono koga je nifak obuzeo do kraja, oni ne misli o tome niti. Ali čovjek što je jači vjernik, veći, što znači da srcem i dušom više osjeća, više se boji tih osobina, više mu smete. Dunja luk je ostario,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 Jedan alim je onako slikovito opisao vjernika. Ima jednu, jednu brošuricu malo napisao u kojoj je onako bez dokazivanja ajetima i hadisama spomenuo osobine vjernika koje su važne. Pa poslušajte, jako su ovako bitne. Kaže u osobine vjernika spada da ima kod sebe puno stida i vrlo malo uznemirava druge pun stida i vrlo malo uznemirava druge riječima i postupcima, čak što više trudi se da uopće ne uznemirava ljude, ali nema savršena čovjeka, pa zato je čovjek rekao, nije uslov da ne uznemirava nikako, nego malo smanji na najmanju moguću mjeru. Čini puno dobra, a vrlo malo fesada fesa to je nered i slično. Uvijek iskren, malo govori i puno radi. A, malo govori, puno radi. To je bila osobina sahaba spala. Govora sahaba može stati u sveskicu. Nisu puno pričali, ali su zato puno klanjali. Zato su puno postili zato su Kur'an učili. A govorili su kad moraju i kad ima potreba. Za razliku od nas danas. Pa to kad se pripremi hudba, to je deset listova čovječa. A od tih deset listova, deset rečenica moglo bi se uzeti u razmatranje i može li se šta u praksu od toga primijeniti ili ne može. Puno priče, a malo rade. I zato mi danas imamo puno novina u kojima se piše o vjeri. Knjiga imamo puno u kojima se piše o vjeri. Kaseta, CD-ova. I svakim danom je toga sve više, a ljudi u džamijama sve manje. Ljudi postača svake godine sve manje. Glavni imami kada dolaze, ono, pričaju, ako slušate nekad na BM radio ili na nekim drugim mjestima, ako se sretnete s njima u govoru, svaki put primjetno je da opada broj ljudi koji poste, koji dolaze na teraviju, čak i tako da. Prvu noć, dvi, eto do pet, nekako da bude. Sredina je u principu, ono, znaš, i onda na kraju 27. noć, zadnja teravija, to se malo, ali sredina je obično poluprazna. Za razliku od nekada kad su se tražili, ko se sjeća ovde neki ranijih godina, dodatni objekti, da se može klanjati. Nema potrebe. Znači, puno se priča, puno se piše, a sasvim malo se radi od vjere. Sasvim malo se radi. Dok je kod njih bilo obrnuto. I osobina vjernika uopšte je da malo priče, a da puno radi, puno klanja, puno posti obilazi bolesne, je sadako ako mu Allah dao imetka, posluša roditelje i tako dalje i tako dalje. <clears throat> Rijetko griješi. Znači, nije uslov da vjernik nikad ne pogriješi. Naprotiv, čovjek, vjernik je samo čovjek. Međutim, to je malo. A malo je iz dva razloga. Prvo, kako smo vidjeli, malo priče, a najviše se grijeha počini jezikom. I drugo, gleda da, da se bavi svojim poslom kada radi određene stvari, da obskrbi sebe, svoju porodicu, svoje potrebe. I kad čovjek to, pogotovo u današnje vrijeme, uradi, onda nema vremena druge da uznemirava i druge da gibeti i tako dalje. Dobro, dalje navodi osobine, puno čini dobro svojoj rodbini, obilazi rodbinu, smiren je, zahvalan na svemu što ima, zadovoljan je sa onim što mu Allah Đelešanu odredi, pa makar nekad imao i krize određene, racionalan, blag prema muslimanima, čedan, ne proklinje puno, ne vrijeđa puno, ne pronalazi mahane drugima, ne ogovara drugije, ne prenosi tuđi govor, nije brzoplet, ne zavidi drugima, ne želi im zlo, ne oholi se, nije samodopadljiv, ne misli da je on najbolji od svih, nije pohlepan za dunjalukom, ne misli, odnosno ne živi život kao da će ga živjet jako dugo, ne spava puno, iskren je, ne želi se pretvarati drugima, pred drugima, nije škrt, veseo je kad, veseo je kad god ga sretneš, ne bavi se mizernim stvarima koje narušavaju čovjekov ugled, kada zavoli nekog, zavoli ga radi Allaha Đalešanuhu, također kada mrzi nekog, mrzi ga zbog Allaha Đalešanuhu, njegova obskrba je bogobojaznost, glavna briga kako će, šta će biti sa njim na Hiretu. E, njegov stalni pratilac je Zikr, onaj koga najviše voli je njegov gospodar, a sve što radi <clears throat> ima na umu Ahiret. I onda nastavlja dalje tamo pisi. Hmm. Evo ima jedna fina izreka u vezi s tim od jednog alima koji se zvao al Fudail ibn Iyad opisujući mu'mina i munafika. Kaže mu'min sadi palme a boji se da ne nikne trnje. A munafik sadi trnje a očekuje da mu rode palme. Jeste razumeli što da kaže? Znači, vjernik sadi palme. Radi, znači, dobro. Hajr, dobra djela. I opet strahuje, znaš, ima, je li to dobro on uradio, nije, ali boji se da to ne nikne kako treba. Da nagrada za ta djela ne budu kako treba. A munafik, obrnuto, radi zlo gdje god stigne. Govori zlo gdje god stigne. Spriječi dobro gdje god stigne, a opet se nada Allahove milosti. Jeste razumeli ovaj primjer koji je ovo jako onako fin? Na kraju, ova osobina je ključ čovjekovog dženneta ili dženna. Znajte da se u džennet ne ulazi po tome što čovjek kaže za sebe da jest ili što čovjek misli za sebe da jest. Allah Đelešanu kaže lej sebi emanijiku vela bi emanijih ili kitab ulazak u džennet neće biti ni po vašim željama, obraća se muslimanima, ashabima u to vrijeme, niti po željama sljedbenika knjige, nego onaj ko vjeruje u Allaha Đelešanu i radi dobra djela, on će ući u džennet. Znači, neće, džennet nije uslovljen lijepim govorom, niti da ima puno govora. U džennet se ulazi vjerovanjem i dobrim dijelima. A dobrih dijela imamo dvije vrste. To su ibadeti, kao što je namaz, post, zekat, hađ i tako dalje, i dobročinstvo prema Allahovim robovima. Na čelu Allahovih robova su roditelji, zatim supruga ako je neko oženjen, pa djeca, rodbina, prijatelji, do koga god može doprijeti naše dobro, u najmanju ruku osmih, lijep pozdrav, treba tako da bude. Dunja luk je ostario, ali nije zapamtio da je insan sam sretan bio kad je islam ostavio zato ima neki ljudi koji čini se nisu dobro shvatili poslanikovu uputu pa misle da će njihova narogušena lica tmurni izrazi grub govor s ljudima uvesti ih u džennet. Nisu dobro shvatili. Tačno je da vjernik mrzi da se kufor čini, mrzi grijehe i slično, ali to je jedan segment. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je najviše mrzio te stvari. Je li tako ili nije? Ali koga god bi sreo, kako ga opisuju? sreo bi ga radosno lice, nasmijano lice. Prihvatio, pa kad i pogreši, prihvatio bi njegovu grešku, pa zar nije Beduin došao kako Buhari u muslimu i pomokrio se u džami. Beduini nemaju ni kulture, ni ništa. Oni gdje stanu tu, izrše nuždu i tako dalje. I on je došao i ništa, to u njih uobičajeno. Mešćedi nisu bili prostrti pjesak bio, i on sto digo haljinu i mokri. Ashabi ustali, hoće da ga... Gdje će to raditi u džamiju? Ložava džamiju bila. Poslanik se nam kaže, nemojte prekidati ga dok mokri. Pustite ga da završi. Kad je završio, kaže, dođi vam. Kaže, to se ne može raditi u džamiju džamija je samo za to, za to, za to, za to i tako da. Završena priča. Čovjek nije uradio namjerno, to malo važi džamija, nego nije znao propis. U jednom rivajetu u Musa Dima Mahmeda čovjek nakon toga kad je vidio što su sahabi htjeli raditi sa njim, a kako je sa njim poslanik postupio, rekao je Allahu moj oprosti meni Muhammedu i nemoj nikom više. Pa onda posle sedem se nasmije i kaže ti si suzio nešto što je široko inače. Znači ta milost i oprost buhvata puno više. Ali on je bio tako, tim, znači nisu dobro razumjeli stvari. Stavili su izuzetak, uzeli su izuzetak za pravilo. A to ne može tako. Znači, u principu, gdje god čovjek dođe, sa jedno s kim se nađe u svom haustoru, u svojoj kući, u svojim poslovnim kontaktima, treba dužani i vjernički je da ostavi lijep dojam. Naročito je bitan taj prvi utisak. Jer i u psihologiji postoji nešto, taj prvi dojam koji je jako bitan. Na kraju čovjek te zapamti po tom prvom dojmu i kad mu neko spomeni tebe za deset godina, on se sjeća tebe po tom prvom utisku. Znači, osmijeh na lica, prijatnost u razgovoru, pa čak i kad nas neko, što bi rekao, uznemiri i tako dalje, šta ima veze da nekad pređemo i preko svog nekog prava i to su jako, jako važne važne stvari. Taj odnos prema ljudima. Nažalost, <clears throat> danas su mnogi muslimani, neki čak koji se pozivaju na sunnet i tako dalje, komotno se može reći da svojim ponašanjem odbijaju ljude od vjere. Znači, komotno se može reći da svojim ponašanjem odbijaju ljude od vjere, a naročito svojim grubim riječima i raspravama s kim god dođu u kontakt, vjera nije za raspravu. Vjera je da se radi i da se živi po njoj. A ne raspravu. Ako rasprave i postoje rasprave, u vjeri imaju sva pravila. Kad se raspravlja, zašto se raspravlja, kako se raspravlja, i slične stvari. Čak ni ulema ne prihvata rasprave pod svaku cijenu. Kad dođe neko kod učinu, kaže, hoćemo da raspravimo, kaže, hoćeš pod ovim uslovima, ovim uslovima, ovim uslovima, ako hoćeš, može. Nećeš, nema rasprave. Imam mal koji je došao čovjek, kaže, ja bi da, da s tobom raspravim neka pitanja. Kaže, šta ako ja tebe pobjedim u raspravi? hoćeš li ti mene slijediti u mojim mišljenjima? Kaže, hoću. A šta ako ti mene pobjediš u raspravi? Moram li ja tebe slijediti? Kaže, moraš. Pa šta ako dođe neko treći sa svojim nekim novim mišljenjima pa nas pobjedi u bojcu u raspravi, moramo li slijediti njega? Kaže, moramo. Onda njemu ima mare, kaže, zar da mijenjamo vjeru svaki put kad dođe neko ko fino priča i fino govori, i da ga slijedimo u svemu što kaže, samo što u raspravi pobjedi. Imaju pravila za raspravu, kako se raspravlja, pod kojim uslovima i slično, a ne raspravljati samo onako, pogotovo s ljudima koji ne znaju o vjeri praktično ništa i uzmu, jedan stvar, skoro pristo jedno raspravi o kamenovanju. Neko gledao negdje na internetu u Iranu, neka žena kamenovana. I sad kako kamenovanje, ono, ti kad bi zaista gledao samo kamenovanje kao izuzeto jednu, jednu, jednu parcijalu, To je onako strašno, ali kad gledaš to sve upakovano, kompletno, i kad gledaš iz ugla da si ti Allahov rob i da se ovaj, postupaš po njegovoj naredbi bez obzira šta i kakva bila, onda je to druga priča. Ali ti ljudi ne može se s njima raspraviti. Zato Alija radi Allah Anu kaže ja ću u raspravi pobijediti hiljadu učenih, a pobijedit će me jedna neznalca. jer on nema temelja, principa i je zato raspravljati ne. Wallahu alam, sallallahu alam, nabina Muhammed, ali osabi, osallam. Gospodaru zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada, gospodaru